أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين Pa onaj ko se ne odazove tevhidu i dokazima iz Kur'ana, onda se on poziva sabljom. الإسلام قامت بدماء الصادقين Zašto sam ja poslan prije sudnjega dana? Hatta yu'bada Allahu wahdahu la sharika lahu.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 Islamom obezbeđujemo sebi dva dženneta, džennetom fi dunja o džennetom fi al-akhira, dunjalučki džennet, a to je užitak u islamu i blagodatima islama, kako ne bi ličili na nojeve i njima i njehove džemate i njehove zajednice, kako bi živjeli i ličili na insana koga je Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ stvorio čovjeka u najljepšem takvimu. Pa njemu subhanahu wa ta'ala hvala onako kako Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njegovu časnu porodcu sljedenike Islama do sudnjega dana. Prije same teme posjećimo se na jedno pravilo fiksko koje je vezano za postrojavanje ljudi za namaz. Onoga momenta kada se uči i kamet, oduzima se pravo govora svakom osim imamu. Imam je taj koji pomjera ljude, drugi ne smiju da pričaju, niti smiju da zikri. Nema nikakvog dokaza između i kameta i početnog tekbira da ima nekakav propisan zikr. Pa neki ljudi viču estavfirullah, estavfirullah, Arapi viču la ilaha illallah, ko pa čuju muzina i oni viču la ilaha illallah, međutim nema nikakvog dokaza zato, a mi znamo da je u ibadetima et tauqif, Znači, nemamo dozvolu, stop, moramo stati. Kad dobijemo dozvolu, nešto uradimo, onda tako i uradimo. Pa pokušajte ovo da zaživi u našim safovima, da je imam taj koji posafava ljude. Ako on nekome nešto kaže ili nekoga nešto upita, podigne glavu i kaže, tamo sve u redu, I ovaj kaže šaretom, ili kaže riječima, ne smeta. Ali da se uhvati priča, pa onaj viće, idi naprijed, idi nazad, okreni se ovamo, okreni se onamo, nema to pravo niko, jer treba se napraviti psihofizička priprema za početni tekvir. To je jedno. Drugo je ovo što se konkretno vama tehnički dešava, a to je da nekada bude pun mesečin ili skoro pun, pa ovi ljudi koji ulaze na vrata, onako kada pogledaju stanje u džematu, kontaju, sve je popunjeno, nema više mjesta, pa onda neki staju ovdje na sam ulaz i klanjaju, pa se može desiti da su oni ispred imama. Pa to nije dozvoljeno. Ima mora da bude ispred džematlija i safova, pa u tom slučaju čovjek treba ili da potraži eventualno da sačeka kada ljudi odu na seđdu, pa da pokuša nekako, nekako da ne bi nekoga povrijedio, da prekorači preko ljudi, pokuša naći tamo negdje mjesto. Ako je zaključio da tamo negdje nema mjesta, onda gleda da li ima mjesta sa desne strane imama. Pa se popuni desna strana imama i u tom slučaju je dozvoljeno da čovjek hoda ispred safova, samo ne smije, da, smije da prođe ispred safa imama. Ako je popunjena desna strana, onda gleda ima li mjesta na lijevoj. Ako je sve to popunjeno u ovome slučaju, onda će biti najbolje da takav džematlija sačeka. Da takav džematlija sačeka dok ova skupina sklanja, pa da onda ponovo i on klanja zajedno sa ostalima koji će se možda pojaviti. I inšallah da u ovome slučaju, pošto je ovo vanredno stanje, da takav džematlija neće gubiti nagradu džemata. Jer on je preduzao sve što je do njega, Allah što mu kaže la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nikoga ne trećuje preko njegove mogućnosti, pa mi ne smijemo sada da činimo prekršaje da bi ostvarili neke hajroje. Ovdje se čine dva prekršaja. Prvi je što se ne smije ići ispred imama. A drugi prekršaj je da može doći i do fizičkog nasrtaja sljedeći džematlija koji ulaze na vrata ne znajući da tu neko ima, pa se može desiti da neko nekoga povrijedi. Zato je došlo u sunnetu da je pokuđeno da se stoji na putevima gdje ljudi cirkulišu i prolaze. Nego ako se mora već stati tu, onda da se napravi prolaz ljudima i to samo u iznimnim slučajima, to je da se naređiva dobro, odraća od zla. Pa uzmite ovo kao savjet Allahu fikum. Večera ćemo progovoriti o jednom hadisu koji je posebi plavo interesantan. Uzet ćemo tumačenje ne iz svoje glave, nećemo sebi dati za pravo da ga mi protumačimo, nego ćemo dati pravo Hafizu ibn Leđebu, Hanbeliju, velikom poznatom salafijskom učenjaku da on dade šerh na ovaj plemeniti hadis. Ovaj hadis se nalazi kod imama Ahmeda u njegovom usnedu i kod Zehebija u njegovom dijelu Sirul Alam sa ispravnim lancem prenosilaca i kaže imam je Zehebi i isnaduhu salih. Znači, sened mu je dobar, ispravan. I po ovom hadisu se, znači, može i mora raditi. Od Ibn Umara radijallahu ta'ala anhu, anna nabija sallallahu alaihi wa sallam قال bejne jedej sa'ati bi بالسيد hatta ju'bada Allahu vahdahu, la šarike lahu, وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الظل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم poznat hadif i puno se spominje u raznim oblicima, pogotovo kada se govori o tevhidu, kada se govori o džihadu, kada se govori o zabrani, o ponašanju nevjednika, kada se govori o ponosu, kada se govori o poniženju, kada se govori o risku, ovaj hadith zauzima veliko, veliko mjesto. Pa ćemo krenuti redom da iščitavamo kako ga je protomačio Hafiz ibn Ređer, rahmatullahi ta'ala, ali. Prva ovdje rečenica u spomenutom hadisu od Ibn Umara da je Resul sa osanem kazao Bu'ithtu bi sejfi bejne jedeji sa. Poslan sam sa sabljom prije sudnjega dana. Ili ako hoćete da prvo prevedem hadis, pa da onda imate čitav predstavu, a da onda pređemo na samo tumačenje. Poslan sam sa sabljom prije sudnjeg dana, da se samo obožava Allah koji nema druga, učinjena je nafaka tamo gdje zabada moje koplje, a učinjen je ponižen i potišten, potlačen onaj ko se suprostavlja mojim naredbama, ko oponaša jedan narod, nije od nas. Pa i sami ovih rečenica vidimo da će ovdje biti puno koristi, pouka što nam treba u svakodnevnom životu u ome putu gdje robujemo svome, svome gospodaru. Pa zbog toga pripremite svoje uši, razrahate svoje srca, da budemo minel nevine sami unel kaule, fa jed tebi una ahsane. Ulai kelledine hedahum Allah. Pa da budemo od onih koji je Allah uputio. Da budemo od onih koji slušaju govor, a zatim slijede najispravnije, takve će Allah subhanahu wa ta'ala uputiti. Bu'iftu pisajfi bejne jedej sa'a, poslan sam sa sabljom prije sudnjega dana. Kaže Hafiz ibn Ređeb da ovo znači poslao me Allah subhanahu wa ta'ala kao da'i da pozivamo teuhid sa sabljom nakon dokaza i dave dokazima. Pa onaj ko se ne odazove teuhidu i dokazima iz Kur'ana, onda se on poziva sabljom. Znači, prvo ide džihad jezikom, objašnjavanje tevhida, podkrepljivajući to dokazima iz Kur'ana i sunneta, a onda nakon toga se nudi onima koji dalje hoće da ustaju u širku i činjenju nereda na zemlji, onda se takvima nudi sablja. Ovo je sad od mene. Danas se muslimanima sad svakdje nudi sablja. Bili oni dobri muslimani, bili oni pod navodnim znacima radikalni muslimani, bili oni muslimani koji su obmanjeni da su muslimani, a nemaju, Allah najbolje zna, ništa sa islamom. Njima se jedino nudi da stave, znači, svoj vrat na kladu. I tu nema izbora. I vidimo da su Amerikanci od drugog svjetskog rata pobili, znači, 72 rata. I pobili preko 20 kusur miliona ljudi. Stalin malo kaska, on je 20 miliona pobio. Kinezi pobili 10 miliona. Muslimana, vraću. a i ostali a i ostali ništa nisu manje krvave ruke prali kao što su Italijani, kao što su Francuzi, kao što su Englezi, kao što su ovi pod navodnim znacima ove fine švabe. Pa ko nam je slušio hilafet ovde i ko nam je donio, donio ovaj musibet? da mislimo da ima islama, ono slama ama nema. Ko je donio ovdje kočice islama? Pa upravo crkva iz austrogarskog sistema. I ko što njihove pape viću mir, mir, mir, umiruju svoje zbunjene sledbenike i kod nas ide se još radikalnije. Kod nas se uspavljuju sljedbenici. Kod nas je ko je stručnjak da uspava džematlije, taj se posebno nagrađuje čak dobije velike na, nagrade za promicanje ideja uspavljivanja i zabluđivanja. A vi znate da MC dobio upravo takvu pohvalu za takav uspješan svoj rad sa svojim stručnim timom.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 Dali smo im knjigu i pravednu vagu za suđenje da ljudima sude pravedno. Ispustili smo željezo, u njemu je velika snaga i kori za ljude. Da Allah zna koga pomaže i njegove poslanike, a Allah je, <clears throat> Allah je jak i uzvišen. Pa pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje dvije stvari. Spominje jasnu knjigu u kojoj su jasni dokazi وَانْزَلْنَ الْحَدِيدِ فِيهِ بَعْسٌ شَدِيدِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ Ispustio željezo u kome je velika snaga i korist za ljude. Pa ono što bi naš narod kazao, što ne odradi Kur'an, odradit će sultan. Pa ove dvije stvari moraju biti uvijek u kombinaciji. Knjiga u rukama koja objašnjava i sablja koja krči puteve onome što se pripriječi i stane na put i stane na put ove dave. Odmah na početku Resul sallallahu alaihi sallam kaže Bo'istu bi sejfi bejne jedeji sa' Poslan sam sa sabljom prije sudnjega dana Znači, ovdje ima puno išareta. Da presudnji dan će puno sablja mora da radi. Ovdje ima išaret na bliskost sudnjega dana. Kako je došlo kod Buharije, kod muslima, od Anasa radijallahu ta'ala anuhu, anna nabija sallallahu alaihi wa sallam kal, bu'istu ana wa sa'a ke Kaže, poslan sam ja i sudnji dan ko ova dva prsta. Vobamme sabjahu val vuspa. Pa je, znači, približio ova dva prsta, uradio ovako. Ja i sudnji dan svo ovako. Ima li šta bliže od ova dva prsta? Oni su tako bliski, tako blizu. A onda Resul sallallahu alaihi ve selleme u drugoj rečenici kaže Hatta ju'bed Allahu vahdehu la šarike lehu Da se samo, zašto sam ja poslan prije sudnjega dana Hatta ju'bed Allahu vahdehu la šarike lehu Da se obožava samo Allah dželešanuhu i da mu se drug ne pripisuje. Ovo je najveći razlog zbog čega je poslan Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem Kao kaže Allah dželle šanehu: ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi anahu la ilaha illa ana fa'budun." Kaže uzvišeni: "Mi smo poslali poslanike prije tebe. Nismo slali ni poslanike prije tebe osim da objave, da kažu da nema drugog Boga sem Allaha dželle šanhu, da nema gospodara osim Allaha, slabo mora, kasno mora na Kosovo stiže. Al neka mora morat na. Ehlam Leke udre, Da se samo Allah, Allah dželle šanhu obožava. Na drugom mjestu u suri Al-Anbiya Allah dželle šanhu kaže: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ طَاغُوتِ Mi smo slali poslanike, mi šaljemo poslanike svakom ummetu. Mi su svakom ummetu poslali poslanika da se Allah obožava i da se ta vuta prođu. Pa ovo je osnovni razlog zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanike. Ono kada mi govorimo iz akide, jel tako, mi kažemo osnovni razlog je zbog tevhid el-uluhije. Tu ljudi najviše su zabrljali. Koga obožavati? To jeste da se pomješa kod ljudi obožavanje gospodara i obožavanje neki ljudi koji ne zaslužuju da budu obožavani ili drugi stvorenja. Uzimanje posrednika i tome slično ili izmišljanje Allahu subhanahu wa ta'ala imena i svojstava koja ne dolikuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je pravi cilj zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ljude jeste وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni, lju, ni džine ni ljude osim namjenski da Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala još prije stvaranja nas, naših tijela, onoga momenta kada je stvorio naše duše. Kaže skoro jedan šejh koji nam je bio u zijaretu, kaže, često ljudi kažu, vidim nekog čovjeka i kaže, ja tebe odnekle poznam. I onda počnu da nagađaju, jesi ti radio tu, kaže nisam. Gdje si išao u školu, tu i tu, ma za nisam u mojoj školi bio, jesi ti bio tu, nikakvog, ne mogu do dunjaličkog dokaza naći da su oni nešto bliski. Ovaj opet kaže, čovječe, ja tebe znam, ja sam tebe morao negdje vidjeti. Pa on to objašnjava da se ljudi zaista vidjeli Da se se duše upoznale, mnoge duše su bile prisne jedna drugoj na sudnjeme danu. Kada su polagale onu zakletvu na Allahu subhanahu wa ta'ala i dale obećanje da će samo Allaha subhanahu wa ta'ala obožavati. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا Kada je Allah Želešanuhu uzeo od sinova Ademovi i njihovi potomaka, kada je uzeo ahd, uzeo obećanje, kada je zakleo i pitao Alestu bi rabbikum, zar ja nisam vaš gospodar? Kalu bela šehidina. Rekli su svakako, I mi svjedočimo. Ovo je ugovor između sinova Ademovi i gospodara, robova, gospodara, arša veličanstvenog, Allaha subhanahu wa ta'ala, da smo mi priznali Allaha subhanahu wa ta'ala kao naše gospodara. Pa je onda Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje mudrosti poslao ove duše koje su u nama, u naša tijela. I opet potvrdio oma halektu džinne ul inse illa li abudun. Nisam stvorio ni džine ni ljude osim da me obožavaju. Znači čovjek je namjeski stvoren da obožava. I ne može čovjek živjeti ono što kaže solo. Nema teista. Ima mušnika, ima muahida. Znači, ne može čovjek biti rezervisan, nezainteresovan. On je negdje mobiliziran. Pa ili obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, koji jedino zaslužuje da bude obožavan, ili obožava prokletog šeitana i obožava ga kao što se Allah obožava. A šeitan ima svoji još šeitančića koji nudi ljudima da izaberu, a sve je to pogrešno i zabuda. U trećoj rečenici hadisa kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme وَجُعِلَ رِزْقِ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ I učinjena mi je nafaka tamo gdje pogađa moje koplje. Ovo je malo ili tako opasno sad govoriti. Nije, uz Allahu pomoć. Nema stida u vjeri, niti ima kukavičku kao u vjeri. O vjeri se mora govoriti. A najhrabriji je govornik o vjeri koji? Onaj koji dođe nepravednom vladaru, a zna da će biti posjećan i kaže mu riječ istine. To je posljedna vrsta šehida i posebne nagrade kod Allaha dželle šanu. Pa molimo Allaha Tebareke ve ta'ala da nas yuthabit bil qavli thabit fil hayati dunia wa fil ahira. Da nas Allah ustabili sa postojanom riječu, riječ istine i na ovom svijetu i na sudnjem danu. I da govorimo istinu bez obzira koliko ćemo dunjalučku cijenu morati platiti jer je onaj svijet hajru u ebuka, on je cilj, on je najbolji i on je vječan. Iz ove rečenice, ili ona nas upučuje da je Allah subhanahu wa ta'ala nije nas poslao na ovaj svijet da mi plaho kontamo kako ćemo dunjaluk skupiti. Nije nas Allah poslao, što bi mi rekli ovim savremenim riječnikom, da se izorganiziramo, da samo mislimo kako ćemo utri sve raditi. Kako ćemo penziju zaraditi. Kako ćemo, znači, ovaj dunjaluk što više naslagati. Nego da se poslao Allah subhanahu wa ta'ala da budemo da'ije u tevhid sa sabljom da tom sabljom sjećemo one koji ne daju put tevhida da prođe, koji stavljaju prepreke muahidima i koji, znači, žele da obstruiraju rad i prosperitet Islama, koji se suprostaju jednom riječju uspostavi pravde na zemlji, pa kada se suprostave, onda sablja krči puteve, uzima njihove imetke, uzima ono sve što se jednom riječu nima zove, pa tako muslimani uz Allahu pomoć se obskrbe posebno na fakom i rizkom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا I jedite od onoga što ste zaplijenili i to naziva halalan tajiba posebnim halalom. I ja sam se jednom najeo slanom sira na vašću pa sam molio Allaha ili da umrem ili da flaša vode dođe. Padao sam i patao me, znači patam organa previđala mi se voda, lizao sam list i molio Allaha Želešanu ili da dostojanstveno umrem ili se dostojanstveno vode dočepam. Pa sam morao saburati jer je Emer bio da se pomaknuti, ne smijem i pored mene je bio Imamović, a o imenu neću govoriti. Ima i lijepo prezime. Što znači da je puno Imamovića na ovim prostorima bilo ali treba ovo ime opravdati. Neki opravdavaju, a neki će ga morati vjerovatno mijenjati. Ovdje će se zvati, zvati Halfović. Jer imam je onaj koji je naprijed, nije Halfa. Nije, nije i u vojnom žargonu kažu IKM, istorena vojna komanda, ti dođeš gore, najistoreniji vojnic koji genu a IKM negdje zaštićen i ne zna IKM gdje mu je položaj. Da Allah sačuva takve i uput i napravi put. Ovaj umme, draga moja braćo, između ostalog od karakteristika ovoga ummeta, jeste da je Allah Đalešanu ovom ummetu o ohalalio ganaje. Bilo je kod neki umema sabihan, kod priješnji neki ummeta je bilo, bio je ratni plijen zabranjen i nije se smio osim sakupiti na jedno mjesto, a onda Allah Đalešanu <clears throat> pošalje vatru sa nebesa i spali taj ratni plijen. Pa je razlika između i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme i hasaisa karakteristika koje, s kojima je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme kao što je došao u hadisu dato mi je šestero a nije dato nikom to prije mene između ostalog u hille li al ganaim i učinim je znači ganaim ratni plijen halalom A zatim kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme وَجُعِلَ ظُلُّ وَصِغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ A učinjeno je poniženje i omalovažavanje na onoga ko se suprostavi mom menhežu. Ko se suprostavi mojim naredbama. Pa iz ovoga razumijemo da je ponos i prosperitet na ovome svijetu i na budućem svijetu onome ko slijedi Rasula sallallahu alaihi ve selleme izvršava naredbe ostavlja zabrane kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ponos pripada Allahu njegovom poslaniku i vjernicima, ali mu munafici nikako to da shvate da razumiju. Men kane ridu Allahu la izzata fa lillahi la izzatu jami'a. A kome Allah hoće ponos, pa Allahu sav ponos pripada. Allah subhanahu wa ta'ala izdvaja vjernike i garantuje njima ponos i pobjedu i pomoć, a onome ko se suprostavi emrovima Rasula sallallahu alaihi wasallam može se desiti jedno od troje. Pa imamo znači tri vrste oni koji se suprostavljaju. Menheđu Rasula sallallahu alaihi wasallam znači njegovim naredbama i njegovim zabranama. Pa prva kategorija je oni koji ne vjeruju da treba se pokoriti Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme, oni su kafiri mušnici, ahlu kitabije i njima slični. Pa šta takvi zaslužuju osim al-dhul osivar, znači i jedno i drugo aludira na poniženje, potlačenost, ono što je suprotno ponosu. Pa Allah Đelešanuhu jedne ljude čini ponosnim, a druge ljude ponižava. Pa ćemo naći da su zbog toga nevjenici, pa i ehlu Kitabije, poniženi. I u tom poniženju čak su poniženi i kada rade po principima koje je naredio Islam. Hatta ju'tul wa vahum saviru. Ne može nevjenik kotić na automat pa uplati džiziju ono dostojanstveno, obuklo se lipo, fino, zateglo se, pa on sad pucava kod tamo. I kada je džiziju porez, mora se odraziti vid poniženja, potlačenosti. To znači da će žiziju, to je jedno oko čega spora nema. I neka ti hoćeš, nego kad najveće, najveća žega bude. I nećeš ti određivati termin, nego će to <coughs> onaj ko je ponosan odrediti. A to je onaj ko slijedi upute ko uspostavlja red na zemlji. On će kazat tu se iskupite i čekajte. I ne samo tako, nego kad budete davali, onda morate čučuć. Pa je poznato i kroz historiju da su ehli kitabije imali obavezu da čučnu u dva slučaja. Sad to rade i jehlu Bosanđelosi. Prvi slučaj, znači kad daju džiziju, ne može ostojeći. Tijeli su muslimani ovo, ovo džizije ovom saverun i daju džiziju, a oni poniženi da to bukvalno sprovedu. Znači onaj ko kupi džiziju, on stoji, a onaj ko daje džiziju, on, on mora da pogne glavu, a digne ruku. I drugi vid kada se molila čučnu kad zauči jezan. Pa sad to bosanđero se rade. Oni imaju stvarno poštovanja prema ezanu toliko da prekinu raditi i čučnu. A hođe, mnogi hođe osim mali broj. Kad uče ezan, osjećamo u njihovim riječima kad dove da kažu hajjala sala, u prevodu znači molimo Allah da niko ne dođe. Jer taj ezan te plaho ne vuče. Često vidiš da je to umjetnički ezan, da je to na kaseti ezan, da je to hođa žuri da prouči, on ide negdje, ima obaveza. Pa su ovo dva slučaja kada su ehlu kitabije morali da ispoštuju, to ime vlast islama. Zbog čega? Ne uživamo mi u nekom ponižavanju brešu. Nego zato što je to Islam naredio tako. Znači ti hoćeš da poniziš Allaha Đelešana. Hoćeš da se suprostaviš Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Ti zaslužuješ da živiš, nije problem. Dok ti ne dođe ono illa bi hakir islam, osim što ti islam propisao i kolikad da zaslužuje da živi 45 dana, ne diraj niko prije toga, je jel tako? Tako i mi živimo dok nam je eđelom određeno ili dok, je, dok ne dođe pravo islama, opet je eđel na kraju određen. Pa zbog toga ponižavanja Allahova poslanika, odbijanje pokornosti, bit ćete leševi koji dunjalkom hodi, hodite, bit ćete poniženi zbog toga što se suprostavljate onome što treba insan, a to je da robuje kako treba Allahu subhanahu wa ta'ala. Drugi vid ponižavanja jeste za one koji su ubijeđeni koji su ubijeđeni da treba se pokoriti Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam ali čine grijehe i vjeruju da su to grijesi Ne ohalale oni grijehe. Oni znači znaju, ubijeđeni su da treba Allahu a poslanika sallallahu alaihi wa sallame, čine grijehe i vjeruju da su to grijesi. Pa in isto tako jedan nasib mi nadlolje o svigar pogađa. Pa i, i oni imaju udjela u poniženju, jel tako, i suprotno porosu, mora i dio tog poniženja zatrapiti na ovome svijetu. Pa vidjeli ste, nije lako kradljivcu kada ga ufate i dokaže se javno da bude kažnjen tako što mu se ruka otkida. I to mora da posvjedoči jedna skupina ljudi ili mladić koji je bio neoženjen da dobije stotinu bičeva u kojima se vidi milost Islama, daje mu se šansa za životom, to je simbolika. Znači, udara se sto bičeva, ali nisu ti bičevi, znači, cilja da budu jaki. I šiša se značelova i po potrebi biva pro, proganjan, protjeran godinu dana u drugu teritoriju. U ovom slučaju idu Tanzaniju, izbosni, čuvaj slonove. Tamo ćete pitati, kako ne znaš čuva slonove, što će čelar? Pa ti objašnjavaj ljudima, Nešto, niko tamo za kralja uzeti, da kamo mladu, kako da. Pa je to vid, ti griješiš, pa moraš dio tog poniženja osjetiti. Zato što ti nećeš da se pokoriš Allahom poslaniku sa osam ti zada treba, ali se suprostavljaš. Ali se suprostavljaš. Kao što je slučaj braća da sa nama, danas čest. Koliko mi znamo teoretski sunena koje ne radimo? Odni su neki vađi. Ljudima citiraš desetak, dvanest, petnest hadisa o zabrani spuštanja odjeće preko članka. Imam i Zehebi stavio tu u svoje poznato dio El-Kebajr da je to akajska stvar. Stroga zabrana. Allah neće gledati na sudnjeme danu, neće tako čovjeka očistiti. I njemu je bolna patnja. Ljudi opet počinju da tumači. Jasni hadisi kao dan. A poznato je u hadijskoj nauci kada se spominje kao u ovome slučaju što oni koji su Elul Hewa, koji slijede strast, oni kažu pa spominje se u nekim hadisima oholost, a u drugima se spominje. Pa to ne znači da su ovi hadisi derogirali ove druge hadise. Nego to još ojačava propis. A kako ćeš ti nam dokazati da isi ovog? Pa da se pokoliš poslanikovoj naredbi. Salallahu alaihi wa sallam. I mnogim drugim stvarima koje mi, jel tako, znamo, koji su vidljivi veliki grijesi, međutim, znamo da su grijesi, Ko što kaže jedan brat, ja u banki, kad moj jedan kaže, hođa, znamo se, sa žirantima da potpiše kredit. Ja mu kažem, hođa, boj se Allaha, pa ne baš ti, nemoj biti ružan primjer. I ja kaže, pričam, kad oni žiranti počne god, hođa, boj se Allaha, što se zove ovdje? Kaže, daj, bolaš, pa evo sad mi unese mi šubhate i žirantima, donese ona, kaže, ženska na brzinu, A ovo kaže, kaže, bismillah rahman rahim, Allah moj i potpisiva i žiran te u glavi, u problem, u belaj. Objaviše sve trojica rat Allahu Đelešanuhu, pa vi znate kakav će biti izvod iz toga. I zato kad vidiš ljude kisele na putu, uglavnom u ratu je sa gospodarom nebesa i zemlje. Što kaže moj brat u Beču, kaže, ahi, pojavila se, kaže, neka životinja, ulazi u auta i samo sredi klimu. Ali kaže što ona pojede kablo od klime, ona takvu havariju napravi u autu da to ne mreš sada ni popraviti, ni lako to prekinu, to je sve pobezano, znaš šta? Dakle, znaš kako se zove ta životinja? Ako gleda u mene, kom ta sad, otkud ja znam, u Beč kakvi životinja ima. Ima i na dvije noge puno. Kaže na njemu, to je jedan od Allahovi vojnika. Allah poslao, eto vi ne znate kako se ta životinja zove. Ona je Allahov vojnik. A ime joj baš nebitno. I vrsta. Ali je pojenta u tome šta ona radi. Pouka je u tome ibret. Šta ti ljudi radi? Objavili se rat Allahu subhanahu wa ta'ala i onda Allah dželnešanu im daje opet primjera da razmišljaju kako Allah subhanahu wa ta'ala samo kada za što kaže budi ono, ono bude. Zato je Hasan Basri kazao, kaže, ebe Allahu illa ej yudille men asahu. Kaže, Allah hoće. Je samo to Allah hoće, jeste da ponizi onoga komu bude nepokoran. Pa zato onaj ko se pokori, Allah ga uzdigne. A onaj ko se suprostavlja, on zaslužuje poniženje od Allaha subhanahu wa ta'ala. I treća kategorija ljudi su oni koji se suprostavljaju, ne izvršavaju emrove Rasula sallallahu alaihi wa sallame min ahli ashubuhat. To su ljudi koji su opterećeni predrasudama. Danas, braćo, ljudi imaju tolike šupline u vjerovanju da su neke kufrijake, kufru ekber. Pa ima puno starog svijeta koji sa dženaze, pazite, nije sa pijaci, nije sa svadbi, nije sa nekog derneka, sa dženaze se vraća. I kakav je njegov zaključak, nije se kaže niko od tuda vrati. Vidiš koliko je on pouku danas izvuku da treba izaći iz dina. I što su prošli put navodili sumnjanje u kufr nevjernika, ona dvojca jajčana kada su vidjeli one napačene Hrvate koji idu u bosi iz posušća, dolaze u jajce s onim štrikovima uvezani, pa ona jedan kaže, miskin kaj džaba se pati, nikakve korista toga nema što pije i idu, krvave i noge, tako dalje. Onaj drugi kaže, nemoj ti tako reći, Allah zna čije je ispravda. A kažu, va dvojica se iz džamije, izašli nakon stoje, la haula wa la kuvata illa billah. Pa danas su ljudi uglavnom ili u šubuhatima, u predrasudama, ili su u šahavatima, u strastima. Pa jedne sprečava put istine šubuhati, nije im jasno. Imaju velike sumnje u pogledu triumfa islama, u pogledu potpunosti islama i mnogo čega toga, a drugi su opterećeni strastima. Ne mogu ja kaj, ahi, ja znam da je to istina, ali kaj, mori moje djece ima šta da jedu. Pa ako tješ se sa mnom i moje ne prese. Pa i onaj polsajac kaže, ja moram da radi. je što harači, otima, i onaj mora da radi. I ovi što, jeli, pljačkaju ovaj PDV i oni moraju da rade. Svi moraju da rade. A kao ne mora se biti pravedan, ne mora se živjeti pravedno, nego se mora živjeti da bi se udovoljilo strastima. Pa zato strasti ne daju čovjeku da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato Allah Đelešanu kaže za one, kaže Inne ledine tahadu l'iđle sajenaluhum gadabum min rabbihim wa dilletun fil hajati dunja wa kedalike nezil muftarin. A kaže oni koji su tele uzeli za božanstvo, oni svakako zaslužuju sržbu od njihova gospodara, poniženje na ovome svijetu. I tako ćemo, kaže, tako ćemo uraditi sa onima koji znači, imaju iftera, koji lažu, koji neće da uzmu božanstvo, neće uzmu Allaha subhanahu wa ta'ala da božavaju, nego da Allaha iznosi laž. Kao tele je božanstvo, a Allah nije, Allah nije zaslužan da bude obožavan. Ili za one koji se koji podržavaju laži kao što su novotarije i tome slično, kaže uzvišeni فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Neka se kaže pripaze dobro oni koji se suprostavljaju njegovom emru. Emru Rasula sallallahu alaihi ve selleme da i ne snađe veliko iskušenje. an tusibahum fitnetun, da i ne, ne snađe fitna. Pa učenjaci kažu skretanje sa pravoga puta i tome je slično. Ili bolna, nesnošljiva kazna. I gledajte, draga moja braća, kada pogledamo ljude koji su novotari, kada pogledamo ljude koji neće da se pokore dokazu, a ovdje se često radi o ljudima koji znaju dobro dokazu, nego se suprostavljaju tome. Neki dan je jedan od takvi javno sam imbera kazao. Ma ko kaže da ne može se kazati šefat ja Rasulallah? I sam ga izgovorio sam imbera. Evo vidite, a taj čovjek je se zakleo pred skupinom vjernika da samo što Safet Kudzović nije proučio Fatihu njegovim šehidima na njegovim onim ceremonijama, da nikad mu više neće dozvoliti da tu vazi. Još nije bilo u džami, nego je bilo u haremu džamije. Pa pogledajte, prvo ide poniženje, pa se sad džemat podijelio, kaže ovaj, izašao iz Dina. Kako ćemo sad gledati za njih? Nikam. Odeše i one ratne zasluge nekakvog moraliste. Odeše sve u vodu. Pa zato Allah Đelešanu kaže neka se pripaze oni koji se suprostavljaju njegovom emru. Da i ne snađe da i ne snađe poniženje na ovome svijetu. a bolna patnja na onome svijetu. I kad generalno nas gledamo ljude, ja znam braćo čovjeka o kom je sam, do ga nisam upoznao, samo dobro slušao. I to od provjereni ljudi. Samo su mu govorili Mahmud, Mahmud. Međutim, vrijeme je kasnije pokazalo da Mahmud zabela i do, do kraja. Pored toga što je Mahmud predstavnik bio dugo vremena čvrstog simbola i zagovara sunneta na ovim prostorima, međutim, zbog toga što su se slijedile strasti u mnogim stvarima i ostupilo od onoga što je naredio Allahov poslanik, ali salatu wasalam, i činio se neredna zemlja, sad to nije predmet našeg proširenog razgovora, Allah Đelešanu je ufitnio te ljude. Pa kažu da Mahmud često sada je harmoniku uvježbava i da mnogima sada i rihta sreću i nesreću raznim zapisima i videojima koji su zabranjeni, a to je upravo zbog toga što je bilo jasno suprostavljanje onome što je naredio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A šta onda mislite, draga moja braćo, ovdje hadis jasan. وَجُعِلَ ذُلُّ وَصِغَارُ عَلَى مِنْ خَالِفَ أَمْرِ Sa čime počinje ovaj hadis? بُعِثْتُ بِسَيْفٍ بِسَيْفٍ Boistu bi sejfi bejne jede i sa. Poslan sam sa sabljom prije sunnjega dana. A ju'bed Allahu vahdehu la šarike lahu. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الظل والصغار ala min khalafa amri. Pa se ovde podrazumijeva i misli kako je kazao i sam tumač ovoga hadisa, da je ovo ostavljanje džihada na Allahom putu. Danas mnogi ljudi pokušavaju da prikažu da je džihad terorizam. Da je džihad, da džihad nije ni propisan. A oni koji kažu da je propisan, onda je to samo u nekim slučajima. Malo ih smatra da je džihad uje fardul kifaje, a nekada može biti fardul ajn. Pa šta mislite sada kad se, kad se čovjek suprostavi jasno dokazima Kur'ana i sunneta? Šta na kraju može dobiti? Ovo dvoje. Al-dullu osvevar. Znači, sve vidove poniženja može dobiti. I zato sam ja kazao u zadnjoj hutbi da je konsenzus dogovor, kažete kako hoćete, između naših komšija i munatičke međunarodne zajednice da mi možemo ovdje živjeti, ali po dva uvjeta. Prvi uvjet je da budemo spremni na sve vidove poniženja. Pa sam vam navodio jednom primjer kako Englez vodi Egipćana da ga zakolje. I kad ga je zaklo, nije mu halalio, nije ga opustio, oslobodio, nego ga priklao. A onda svom je ranu pričao, kaže, zavis ja ga koljevo sa otima. Šta si ima otima? Ti sponižen. Pa ovdje mi možemo na ovim prostorima živjeti samo pod uvjetom da se potpišemo. Da nema poniženja koga nećemo podnositi. I evo vidite, iz dana u dan, samo iz drame u dramu. Samo iz poniženja u poniženje. I oni kažu, ako vi tako možete trpiti poniženja, pa neka vas dok ne posrkate u tim poniženjima. Ili drugi uvjet je da se prihvatite islama. Kad se prihvatite islama, onda ćete vi pjeva sablje mojih radidova, je tako? Pa onda nećemo moći da vas maknemo odavde. Pa sam rekao, dobro, 500 godina, pa i naše age i begovi, i oni su radili, ali nije im radi Dunjalu bio na prvom mjestu. Oni su ponosno živjeli, ali vjerovatno im je jedno oko uvijek bilo otvoreno, budno. Pa se zato toliko pet stoljeća mogli da žive ovdje na ovim prostorima. U islamu, ne gledajući sada, bilo je to i herafa i tako dalje, ali o tom potom. Pa zato i mi danas moramo osjetiti i osjećamo dio to poniženje. Ovo je sad, braću, sve odmene što ja pričam. Ibn Rađer, Alhambeli je od prilike još malo nešto kazao, pa ćemo mi to na kraju kazati. Zamislite šta očekivati kad imaš 250.000 vojnika, I kada si krenuo, jel tako, da vraćaš teritorije koje su bile pod zollu i sigaru, svim vidovima ponižavanja, ti onda pristaješ na nepravedan nekakav mir, sve to oružje stavljaš pod tenkove, to slome, ideš da potpisivaš, primjer je sa Slobodanom Miloševićem. On je neslobodan, On je u džehennemu i to je naša akida. Sada odješ odjednom i potpisivaš primjenje sa čovjekom koji te napao iz druge države. I sa Franjom Tužbanom koji kažu da su ga održavali u zadnjim danima kad je bio na svim aparatima, onda ga priključu na internet. Ne bi li mogao još koji minut dijaniti ali pregorili aparati i internet sve. To onaj šarov Ariel. Uglavnom imaju pašća imena. Često. Ona ima John, ona ima Sharon, Sharon, Miki, Bubi, Barak, Papak. Sve nekakva imena da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Zato, draga moja braćo, navodi Ibn Hanbel hadis od Rasula sallallahu alaihi ve selleme od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu koji pojašnjava kako dođe do poniženja. I zašto ljudi upadnu u poniženje? Pa kaže, hadis je kod Ebu Dauda u njegovu sunenu sa ispran lanca prenosilaca da je Resul sallallahu alaihi ve selleme kazao u stvari hadis je bi isnadi džeje sa dobrim lancem prenosilaca, i spomenuo ga i šehhul islamu Tejmije u svojim mađmora fetava, da je rekao Resul sallallahu alaihi ve selleme, إذا تبايعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الظل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم Hadis, draga moja braćo, pojašnjava baš ovo u čemu se mi nalazimo. Kaže, idha tabaja'atum bil'ine. Kada se budete bavili kamatom. Ovo je jedan vid kamate, ali je kamata, je tako? A kamata, je tako, najveći zulum. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se nikome čini zulum. Kaže, fa idha tabaja'atum bil'ine wa akhaltum bi aznabil al baqar i budete se uhvatli za kravlje repove wa raditum bi zar'a i uživate kad kopate krampom kad ono motikom nabija žuljeve tad uživance ima ljudi koji stvarno kažu ja kaj kad radim ja uživam ja brate umirem sam mogu umrijeti ko uživa on me znoj on me snadu taj ili je budala ne zna šta govori وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّةَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الظُّلْ A ostavite džihad na Allahom putu, Allah vam daje poniženje. Zašto je umme danas? Zašto se ebnaul qiradatu al hanazir igraju sa nama sinovi majmuna i svinja Pa upravo zbog toga što smo mi ostavili. Pa zato je sada sav islam nazvan terorizmom. a onda džihad na kvadrat. Svi imaju pravo da komando se. Kad nam dođe nas hapse, onda nam povedu po 50 komandosa. Do 600 na su. Jel tako? I svi su do zuba naoružani. I onda tako po tim, jel tako, ovaj, uh, unošenjem panike i straha, čitaju ti nekakva tvoja prava. Kako ti imaš neka prava sad tu? lezi ovde, imaš pravo da legneš ovde, imaš pravo da legneš tamo, ne smiješ pravo da oduljivaš, jer sve je na gotov si. Pa je ume danas ponižen, zbog čega? Ispada u red nesvrstani, ne znaju šta će s ovim umetom. Ne znaju šta će sa nama. Zbog čega? Zato što smo ostavili borbu na Allahom put. Jer borba je garant. I zato i ovi kažu, vojni stručnjaci i vojna terminologija, ono što se uzme čizmom, to se ne vraća osim čizmom. O sto posto tamo gdje je čizmom pregaženo, najviše je pokazalo se vrati 15 Pa u jednoj rogaci imaš u čitom gradu tri čovjeka koji se pripisuju islamu. A većinski muslimanski grad bio. A nije to samo jedan primjer. Takvi primjera je, takvi primjera je puno. Znači poniženje. Dok se ne vratite ila dinikom. Ila dinikom, to jeste ila džihadikom Do se ne vratite onome što daje obstojnost umetu. A to je džihad na Allahum tebareke wa ta'ala putu. I završava Resul sallallahu alaihi wa sallame وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهِمْ Ako oponaša jedan narod, on je od njih tešebuh znači izmiješaš se ti i ne možemo te prepoznati. Zato musliman mora da bude jasan iz aviona i kamiona da se vidi da si musliman. Mi jednom u Srbiji, u Smederovu, pa izlazimo iz kombija, onako se zagrijali, idu tri babe, a mi poskidali kape, ruče nam, ili nas je kompleks manje vrijednosti, ufatio, ne znam šta će biti šta bi bilo ispravnije kazat, aj rečemo da nam bilo vruće. Izašle tri babe idu i kažu, Bog vam pomogao. Pomoz Bog. Misle da smo mi sveštenici. Znači, te šepu, ha, ličimo i mi hala na neke popove. Jel? Na, kad smo mi stavili kafe, druge babe da ilaze, kažu talibani. Nema više te šepuha. Nima se više ne pričinjava. Jasno ko dan kosmos. I zato naša braća se uglavnom zaližu, jel tako? Ovaj. Pa, da vam kažem jedna recept, ima kod hindusa, ovi koji imaju kompleks od manje vrijednosti, oni imaju velike brade, velike kose, jel tako? Ima ona, ona, ona skupina, nije ima manje, oko 20 miliona, one cike, kako se zove? cike. Ovaj. Oni imaju velike brade i velike kose. Koji se na zapad, on se kupaju kobajagi. A ovi se u Indiji ne kupaju nikako, kod nje, ovaj, nije Allah džaba kazao innemel mušrikune neđas. Mušnici su neđase. To se misli na ma'nevi najviše, znači na onaj, jel, ovaj, kako se kaže ma'nevi? Ma ja, on nije znači, nije hakika, nije stvarno onaj neđaset, znači, moreš ti njega uzeti za ruku, <laughs> znači, moreš njegovu vest obući i tako dalje. Ovaj, ali Allah kaže se oni neđes. I stvarno on to potvrđuju svojim ponašanjem. I sad ovi što imaju brade, ima jednog prikaziva kako sam sprema na poslu. On najveće zavije, znači zavoj, i sveže se ko kad mi šehida svežemo da mu usta nisu otvorena. I kad ustane, bradca samo bude skroz mala. Tako ide na posao. Ali pogledajte koliko su oni u svom kufru uporni. Oni su svim evropskim se državama izborili da umjesto KCG može biti turban. I da mogu se tako slikati za lične karte, za pašaše. Malo im samo prave neke, da kažemo, ovaj, popravke, da ne ide... Ja, da ne ide baš ni, ovaj turban tako očiju da se vidi, ali oni su to legalizovali svoju čafirskom upornošu. Pa zato poslanik kada je salatu wasalam upozorava. I ovo je dokaz proti svi oni koji kažu mi ne smijemo se plaho razlikovati od našeg naroda. Pravo. Ako je kod našeg naroda urf koji je mu'tabar, koji je isprava, sad je urf kod našeg naroda da puši, je tako? općajno pravo puše i tetke i snahe i mlade i žene i ljudi i željezara, svi puši. Kao to je općajno sad pravo da se puši, pa trebali mi je tako puši. Može sačuvati. Ili sada je običajno pravo u Bosni da su sve snahe otkrivene, čeri ovdje u ugaćama, jel tako, a ne, lepa nena hoda u dinijama, a lepa brena hoda u ugaćama. I to je sada orf, ćemo mi po tome raditi. Nećemo. I jedan raz legalizovao svoju bradu, svoje odijelo i onaj frata s onim štrikom se legalizovao i pop se legalizovao. Samo mi kada obučemo odjeću islama, onda mi činimo šuhret. Mi se kao nešto ističemo. Hoćemo da skrenemo pažu na sebe. I to mi je slično. Pa onda oponašamo nevjernike, oblačimo se kao što se oni obvukli, obukli, pa nešto mi zamjeti, znači od Kine do Evrope, svi smo u farmerkama. Svi smo, znači, čak i češljamo se kako nam neko tamo. Sad imaš ove prizore, pusme da vrisne, ove strašne, i katalozi imaju. Znači, što si strašni, To je kao neka nekakva skuplja i modernija frizura. Pa zato nama je zabranjeno, braćo, zabranjeno te šebu. Mi moramo biti jasni da nas ljudi prepoznaju da smo mi muslimani. Pa pogledajte, poslanik kada alaih salatu wasalam kaže A'fu liha wa qasiru ševarim Pustajte brade, a kratite brkove. Znači, židovi su i mušici poznati da ne krate vrkove. Pa da se taj tešebuh izbjegao. Pa u svakoj momentu mi gledamo da ne ličimo u svom jelu na židove, na kršćane, u svom ibadetu, u svom u svojim običajnim stvarima da ne oponašamo židove i kršćane jer je to strogo, strogo zabranjeno. Pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas ustabili na sunnetu, da budemo od onih koji će opravdati ovaj plemeniti hadith, da ćemo biti sljebenici onoga koji je poslan sa sabljom prije sudnjega dana, da ćemo biti sljebenici teuhida, da ćemo vjerovati da je najbolja nahaka tamo gdje pogađa koplje islama, da je poniženje i svi vidovi poniženja na onoga ko se suprostavlja naredbama Rasula sallallahu alaihi ve selleme i da je obolio od kompleksa manje vrijednosti onaj ko se krije i stiri svoga islama, ko ponaša nevjernike, a mi hoćemo da budemo vahirine alel haq, da budemo vidljivi na istini, bez obzira što se sa nama mnogi neće slagati, i što će nas na cjedilu ostavljati. Akulu qavli hada, ostavtila li ulekum, festavfiruhu, innahu kana gafara, wa ahiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.